1917-2017 dexep, du mil dexep. plei multae esperantistoi scias que la jaro 2017 estis declarita Zamenhof jaro, char in gi ocasas la centa dat reveno de la forpaso de la creinto de esperanto. Persone mi ne shatas jubileon de ies forpaso, sed mi comprenas che unue tiu estas normala, cutima, cae che due, en esperantuio oni devas profiti de ciu ein ocaso por fortigi cae disconigi la internazian lingvon. Zamenhof, nascidinta in 1859, mortis en 1917. En la Wikipedia existas pagio au articolo quiu informas pri gravae ocasajoi in specifa jaro. Pri 1917, la mallonga esperante versio informas nur pri malmultae eventoi, evidente menciante la morton cae ec la entombigon de Zamenhof, cae pri nascigioi cae forpassoi de quelcae conatai homoi. Quelcae alilingvae versioi donas multain generalain informoin. Exemple, laula germana versio, cio ancao mencias la forpasson de Zamenhof, ocasintan la decvaran de aprilo, 1917 estis epoc faranta iaro. Cial? Unue, in februaro 1917 ocasis in Russio revoluzio dum quiu la tsaro esis renversita. Sed ancau la cefo de tiu revolucio estis renversitai, dum la octobra revolucio, quiu comincigis in novembro laula Gregoria calendaro. La bolshevistoi sub Lenin per forte cesigis la post-tsaran demokration kai comences construi novan socialisme orientitan staton sequis malpermesso de balotoi, de gazetara liberezzo, dictatorezza regado cae civila milito, quiu dauris gis 1922. In tiu iaro, Russiu eniris la tiam fonditan Sovetan Union, quiu existis gis 1991. Do, in 1997, comencigis io, quio estiges la Sovetan Union, quio sia vice igis monda potenzo, cae tiel ec estis post la dua mond milito la long daura conflicto inter comunismae cae capitalismae statoi. Due, in 1917, Usono eniris la unuan mond militon. Contrao Austrio-Hungario, Germanio cae iliae alianzanoi, quio transformis gin de granda industria potenzo in mondan suprapotenzon, quio gi estas gis hodiau. Do vere 1917 estis epoc faranta iaro. Sed mi revenu alla Zamenhof iaro. In la numero 1306, octobro 2016, de la revuo Esperanto, Sara Spanoa, estraranino de UEA, donis multain informoin pri tiu jaro. Inter alie, si diris, Celebri la Zamenhof jaron 2017 estas multipli ol silenta collectigio circa monumento. Temas pri iniziato quio tusas in agat campoin, quio havas la grandan potentialon renovigi forton cae instigon antaueniri por antauen pushi nian idealoen. Me finas citiun articolon per alia interesa informo donita de Sara Spano. Menci indas dum la trideca sessio de la Generala Conferenzo de UNESCO, ocasinta en novembro 2015, estis oficiale acceptita listo de dat revenoi celebrotae sub la protectado de UNESCO in 2017. Inter quindec tri dat revenoi proponitae de organisoi in officiale relatoi con UNESCO invicigis la centa dat reveno de la forpasso de Lolo Zamenhof. La proponu, presentita de Pollando, estis subtenita de Germanio cae Slovacio.